nahrávanie spustené. Tak. Na začiatok ťa poprosím, aby si e, povedal svoje meno, kde sa nachádzaš a tvoj vek, mm-hmm. chceš. Hej. Som Ludo Novota, e, momentálne som vodokom záluži a mám 32 rokov. Super. Prvá otázka, ktorú máme a ktorú ti položím je, kto si mm-hmm. ako ľudská bytosť a to, čo nás zaujíma, e, okrem samozrejme toho, čo, čokoľvek povieš o sebe, tak nás zaujímajú tvoje kvality, tvoje hodnoty životné, tvoje záujmy, prečo sa dokážeš natchnúť. Mm-hmm. Uf, Uh, <laughs> som, som človek. Uh, a mám asi rôzne role. Uh, jedna tá, ktorá keď sa nejako týka tohto gestaltu, je že som psychológ, teda už klinický psychológ. Pracujem v psychiatrickej nemocnici Volkom v záluži, teraz už vlastne 5 rokov. Ďalej som manžel a otec, mám dvojročnú e, cerku, teda 2,5 ročnú. S manželkou vlastne sme spolu už e, to bude štvrtý rok a o dva týždne manželka termín, že sa mi narodí syn, takže wow, to sú perfektné správy. Mm-hmm. Čiže som ťa zastihol v takom ako období očakávania, by som povedal. Hej, hej. Tak, tak, tých... tak mi to akože, tak mám o tom predstavu. Hej. Hm? hej. No, toto je asi na dlhú dobu taký čas, keď, keď mám čas. <laughs> Eh, lebo idem na eh, matersku, takže budem pol roka doma. Eh, všetci štyria budeme doma, takže to bude taký taký špeciálny čas. No. Mhm. Hej. Ty si hovoril, že, že si človek, ktorý má viaceré role. Mm-hmm. O nejakých si už hovoril. Tak e, je hlavou taká otázka, že či by si chcel ešte pridať nejakú ďalšiu rolu možno k tým, mm-hmm. ktoré si už spomínal. Mm-hmm. Uh, mám pocit, že teraz sú práve tieto dve také najvýraznejšie. Mm-hmm. Uh, a že, že to rodičovstvo je taká najdôležitejšia rola. V práci je to skorej eh, niečo, čo, čo že tie hodnoty sa mi vymenili, hej, mm-hmm. po mhm. narodení cerky, že a, a tým sa trošku aj zredukovali nejaké iné, iné role, a, ale jedna ma napadá taká dôležitá, hej, že som frekventant gestalt výcviku v podstate v poslednom ročníku a, a to je taký zdroj, že kde si ja viacej užívam nejaké eh, kontakty s ľuďmi, kamarátstva. Takže, uh-huh, uh-huh. takže to mám skôr tak nadávkované na nejaké <laughs> tieto stretnutia. Jasne. Lebo, lebo žijeme tak uh, izolovanejšie od, teda sme ďalej od uh, mojich rodičov, od svokrovcov, že, že sme tu tak sami, lebo sme sa sem kvôli práci presťahovali obidvaja, manželka je tiež psychologička. Uh-huh. Uh, aká je pre teba tá rola otca? Mm-hmm. Dôležitá. Mm-hmm. <laughs> A, uh, a jedinečná. Je, uh, a nepoznaná. A super, aj ťažká. <laughs> A, a tak sa objavujú všetky, všetky tie výzvy vývinové. Keď sú cerky, tak ešte čo to zrkadlí moje, z tej mojej osobnej histórie. O, takže výzvy na aj vonku, aj vznika. Príde mi to také veľmi farebné, mm-hmm. hovoríš o tej, o tej uh, otcovskej role. Mm-hmm. To obsahuje tak veľa ako kvalit. Hej, hej. A môj taký najväčší zážitok je, že ako, uh, ako sa mi e, nejako ľahko alebo automaticky nasadlo na, e, na ten vzťah s cerkou, s Olivkou. Že proste, keď tam prebehol nejaký bonding, že, že tá láska k nej mala úplne inú kvalitu, než som jej doteraz zažil v tých uh-huh. takých iných vzťahoch. Uh-huh. Super. A čo sa týka nejakých e, možno tvojich osobných kvalít alebo takých, takých hodnôt, alebo mm-hmm. nejakého mhm. hodnotového nejakého rebríčka. Mm-hmm. Čo, čo to obsahuje všetko? Mm-hmm. <laughs> Teraz mi nabieha, hej, že čo všetko som si už v rámci svojej terapie ošahal a čo s čím súvisí. Uh, tak vnímam, že uh, tak nejak starostlivosť od druhých mi tam tak nejako nabieha. Uh, čo má svoje výhody a nevýhody. <laughs> Eh, ale výhodu tú profesionálnu vidím v tom, že robím, čo robím a že, že ma to náplňa. Eh, tak mi nabiehajú nejaké ďalšie role, ktoré som mal ešte, ešte predtým a teraz som možno trošku uzadí. Uh, eh, taká tvorivosť, uh-huh. to vnímam u seba takú možno silnú stránku alebo niečo, čo, čo ma tak ťahá. Uh, ale našťastie sa to s cerkou dá veľmi dobre využiť <laughs> pri hrách. Nevždy sa aj ona hrá tak ako, Uh, ja si to vymyslím, ale ja sa tak zahrám. <laughs> A možno, že mohol by si viac uh, pohovoriť o tej tvojej tvorivosti? Uh-huh. Uh, tak čo ma napadá je, že vlastne som mal aj kapelu uh-huh. uh, cez vysokú školu. Uh, takže to bolo také asi najtvorivejšie obdobie, uh-huh. keď som vlastne hrával na bicie. a teraz s rôznymi okolnostiami, hej, to nie je aktuálne, ale tak nejako verím, že keď príde čas a, a e, dobré miesto a dobrí ľudia, tak sa k tomu nejakým spôsobom vrátim. takže asi v tej hudbe tam, tam tak najviac mi tu beží. Uh-huh. A aký hudobný štýl ste hrávali? <laughs> Eh, my sme hlavali slovenské ľudové rege, eh, hej, sme mali eh, aj huslistku, mhm. sme pribrali do kapely, takže sme miešali nejaké slovenské ľudové prvky s jamajským rege. No. Uh-huh. Mhm. To je taká jedinečná kombinácia vlastne. Áno, áno. A, a taká definícia uh, najlepšia, ktorou som tak najspokojnejší, je, že sme boli najlepšia reggae kapela v našej dedine. <laughs> to je podľa mňa vždy ten dobrý začiatok. Hej. OK. Mm-hmm. Dobre. A ďalšia otázka, ďalšia otázka je, že kto mal na teba v živote uh, najväčší vplyv mm-hmm. a akým spôsobom? Mm-hmm. A je jedno, či uh, to bola jedna osoba alebo viac osôb, to už nechávam na teba. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak automaticky mi nabíhajú uh, rodičia alebo to, to rodinné zázemie vlastne Mirličia obidvaja pracovali na polospodárskom družstve a mám troch súrodencov, teda ja som najmladší zo štyroch, takže mi tak logicky vychádza, že <laughs> najväčší vplyv bol odtiaľ, ale zároveň si to ešte všetko ošahávam, že čo ako bolo a ako ma nejako nasmerovalo a ovplyvnilo rozmýšľam nad takými nejakými autoritami alebo niekým, kto by ma nejako viedol počas života, uh, alebo kto by ma inšpiroval. Uh, úprimne, eh, nenapadá nikto taký akože konkrétny, hej, že, ale bá, hej, uh, keď som bol na strednej škole, vlastne tiež polnospodárskej, E, a vôbec ma nenapadlo, že ísť na vysokú školu a psychológia alebo niečo podobné. Vôbec. V tom období ma bavilo hrať asi iba futbal. A, mhm. tak sa tam objavila a, a, e, jedna baba, ktorá a, e, študovala v tom čase psychológiu, už mala vyštudovaný iný odbor a, a chodila na tú strednú školu učiť a, etiku a nejakú spoločenský vedný seminár, alebo ako sa to volalo. A robila nám nejaké také techniky, nejaké sociometické alebo nejaké psychologické, takže niečo jednoduché, čo si pamätám. A to ma tak oslovilo, tak som sa s ním rozprával, že čo ako. a potom som sa pýtal, že vlastne ako to vyzerá na štúdiu psychológie, čo sa učí, aké sú možnosti a, a došlo k tomu, že ona mi robila prípravu na príjmačky uh-huh. ktoré som vlastne prvýkrát nespravil, lebo z polnospodárskej školy na výšku psychológiu to bolo komplikovanejšie, ale na druhý rok som ju spravil a potom som išiel na, na štúdium. Takže to ma napadá, že, že vlastne ona mi tak zmenila smer alebo vplyvnila ten smer, ktorým som sa vydal. A neviem si predstaviť, že ako by to bolo, keby som nejaký polnohospodársky inžinier Uh-huh, uh-huh. To mi to tak znie ako také, také veľké ovplyvnenie života. Hej. Naozaj jed, jedného človeka. Hej, že, hej. že také úplne presmerovanie do, do inej, inej sféry. Fakt. Uh-huh. Hej. A, ja neviem, lutoval si to niekedy? Nie, nie. vôbec. Mi to došlo, že proste takto nejak to má byť a týmto smerom mám ísť. Uh, lebo tá stredná, som išiel na strednú, lebo som musel ísť niekam na strednú. Uh, že vôbec som vtedy nejako nepoznal svoje záujmy a smerovanie. Myslím, že aj na tej strednej, keď som išiel na výšku, tak som to nepoznal. Uh-huh. To nejako spoznávam až, až teraz, alebo príjmem až teraz. Že, hej, niečo ma ťahalo v tej psychológii. Uh-huh. A tu zase spomeniem druhú takú osobu, eh, ktorá ma ovplyvnila v tom, že, že ísť do tej nejakej psychologickej práce a terapeutickej, eh, čo bola moja žena. Ja vtedy ešte priateľka, eh, lebo ja som vždycky tvrdil, že proste, hej, vyštudujem výšku, že tak, akože zaujímavá téma psychológia, ale som si nevedel predstaviť seba v tom, uh, tej pozícii, hej, pomáhajúceho v kontakte s ľuďmi som chcel ísť na doktorantské štúdium a tak si predlžiť e, to dospievanie, ale e, to nevyšlo a musel som že akože precitnúť do dospelého života a, a vtedy si, ten moment si pamätám, hej, keď ma manželka povedala, že, že to dáme, že, že na to mám talent. Takže vtedy som aj nabral odvahu a zobral prvú prácu v detskom domove. Uh-huh. Čiže, si, čiže prvá práca bola, že si pracoval ako psycholog v detskom domove? V podstate, hej, taký akože full-time job bol taký. Bo predtým som bol dva mesiace práve tu v nemocnici na takej stáži. Uh-huh. Mhm. Uh, ale teda finančne to im bolo udržateľné, tak som musel ísť uh, takto. Tak som sa vlastne odsťahoval do Kremnice. Uh, tam som bol 9 mesiacov v detskom domove, potom 2 mesiace v Nitre v detskom domove potom ešte mám skúsenosť dva mesiace e, na základnej škole v Šali mhm. a potom už som sa dostal sem a to už som vyše tých 5 rokov. Ja tak sa trošku posuniem možno, možno k otázke, ktorá súvisí e, s tým, o čom si, o čom si teraz hovoril a e, mnoho ľudí vlastne si to tak spája, že sú to ako keby také dve rovnaké otázky ale eh, je nejaká, alebo spomenieš si na nejakú situáciu, ktorá ťa vyslovene v tvojom živote nejak formovala? akým spôsobom? Mm-hmm. Už jeden moment? Jeden moment alebo viac momentov. Mm-hmm. To si vybežiť narodenie cerky a, mhm. eh, a ten moment, keď a, eh, vlastne som ju prvýkrát, už ju sestričky ošetrovali, že ma chvíľku nechali s ňou samú a že som vedel, že keď jej dám prst, hej, tak ten uchopový reflex zafunguje a, a že mi ho stlačila, tak ten moment kontaktu je taký pre mňa uh, taký najsilnejší. Že, hej, že ako keby si začala taká nejaká iná éra životná alebo iný pohľad na život úplne. Uh, nabiehame ju také, také terapeutické okamy z, z výcviku. Keď som si šiahol na nejaké intenzívne alebo hlbšie pocity. Mm. Takže takto teraz toto máme. Super. No a ako, ako si sa, Ludo, vlastne dostal ty ku gestalt terapii? Že? Aká, mm-hmm. bola, aká bola tá tvoja osobná cesta tomuto smeru, mm-hmm. tomuto typu terapie. Mm-hmm. Na začiatku bola neistota, <laughs> tým, že keď som nastúpil sem do záružia a začal som byť so závislými a v podstate e, nevidel som ani o čo sa oprieť tej svojej práci, že ako robiť to, čo robiť e, a či to, ako to robím ja alebo druhý okolo mňa e, je OK, alebo by to malo byť inak, tak som hľadal hej nejaký nejaký systém, ktorý by mi v tom pomohol. A som dlho rozmýšľal, že aký výcvik kde a potom vlastne bola ochutnávka, e, taký workshop gestalt výcviku dvojdňový a tam mi to tak zapasovalo, že, že áno, toto je ono. Bo tak som vedel, že nejakým humanitným smerom sa potrebujem vydať, teda humanistickým. A, a toto mi tak zapasovalo do seba a, a neviem si predstaviť, že byť nejakom iným bicykl. Uh-huh. Uh-huh. Čiže toto bola taká tvoja cesta, ako si sa dostal do gestaltu, že si potreboval vlastne e, nejaký psychoterapeutický smer, o ktorý sa môžeš oprieť a dostať ako nejaké základy, ak to uh-huh. Mhm. správne rozumiem a tak. Teda, e, teda vlastne pracovať ako psychoterapeut, začať pracovať tak. ako psychoterapeut, hej. A ty si, ty si spomínal, že, že pracuješ so závislými, mm-hmm. a s čím vlastne aj ja mám takú akoby dlhoročnú skúsenosť ako gestalt terapeut a, a tak mi teraz ide hlavou taká otázka, že, že ako sa ti vlastne ako a, e, gestaltistovi pracuje so závislými? Mm-hmm. Tým, potom... ide, to, ide to nejak dokopy, alebo čo Ale si hej, o tom myslíš? Hej. Ako posledné dva mesiace, e, alebo dva a pol, uh, už nepracujem so závislými, tak cítim veľký rozdiel. A teraz, keď sa ma to pýtaš, tak si uvedomujem, že ak som to odložil, uh, <laughs> e, to prácu so závislým bokom. Uh, asi som si hľadal, že ten nejaký spôsob, že čo z toho nejako využiť, čo si tam dať z toho gestaltu, že, že skôr v sebe som pracoval cez gestalt, než že by to bolo možno na, na vonok vidno. Uh, ale zase stále som len vo výcviku a stále sa len učím, takže to, čo sa mi môže zdať ako geštál teraz, tak <laughs> zistím, že to bola len projekcia silná. <laughs> Ja si, ja si totiž to myslím, že, že to ide, ide, ako každý rok je to inak, že každý Aha. rok, e, keby sa ktokoľvek e, nás gestalt terapeutov, gestaltistov opýtal, že ako vnímame vôbec gestalt, že, že by sa to menilo ako tie naše, tie naše názory, ja si myslím, že asi sa aj menia, ako, tak Hej. ako sa meníme v živote, ako proste ideme tým životom ďalej, takže sa menia aj tie názory na to, hej, hej. že ako robíme gestalt, čo je gestalt, ale vrátim sa k tomu, že, že si frekventant výcviku, mm-hmm. čo je uh, taká rola ako veľmi zaujímavá a čo si aj uvedomujem, že vlastne tá pandémia, ktorú, ktorú teraz máme a ktorú teraz žijeme, tak vlastne, že uh, nielen terapeutom, ale aj vám frekventantom ako veľmi silne nejak zablokovala možnosť e, pracovať na sebe a pracovať v tom výcviku a vzdelávať sa. Mm. A e, tak tá moja otázka je, že aké je to pre teba byť frekventant v gestalt mm. výcviku? Strašne super. Uh, uh, super. <laughs> lebo tak mi to síti viacej nejakých vecí, uh, že, že zajedno, hej, tu nejakú, uh, nejaký systém dostať a pracovať podľa niečoho uh, a zároveň tie kontakty, ktoré tam sú, mhm. tie kamarádske alebo hej, s lektormi ako nejakými autoritami, ktoré som si um, v takejto forme nezažil. Uh, takže hej, moja žena vždy hovorí, že keď im na výcvik, že idem na dovolenku mm-hmm. a, do veľkej miery to tak je. Ale taká poctivá dovolenka. Mm-hmm. taká že, odpracovaná dovolenka. Tak, hej. Takže pre mňa je to asi tak. Mm-hmm. Ja ešte trošku sa, sa zdržím eh, pri tom, ako si hovoril eh, o tých uh, tréneroch mm-hmm. tvojich a ich uh, role vlastne ako autority, ako tréneri. A e, vlastne ako, ako si zažíváš ty ako frekventant ten vzťah s nimi, s trénermi? Mm-hmm. Tak vnímam, že sú tam rôzne také, také roviny, e, že aj tá taká nejaká e, rodičovsko, rodičovská úroveň, potom aj tá kolegiálna úroveň, eh, potom aj tá úroveň hej, experta a, a študenta, že toto tam je vo všetkých rovinách. A, a eh, teraz, keď o tom hovorím, tak príde, že vlastne je prirodzené v tých všetkých a, eh, sa tak nejako pohybovať a byť, že, že sa mi to sklbuje, hej, že keď to vymenujem takto, tak to znie ako úplne odlišné veci, ale ja to mám takú jednotu, že všetky tie To je ten jeden gestalt. Hej. <laughs> hm. Super. A čo ťa na, na gestalte tak najviac baví? E, myslím aj z praxe, z teórie, že čo, čo je pre teba také najpriťažlivejšie na tom smere? Mm-hmm. Uh-huh. Uh-huh. ten taký nejaká hĺbka kontaktu. Že tá schopnosť sa priblížiť uh, druhému, uh, tak ako to je, že bez um, s odložením nejakých obrán, proste to také nejaké hlboké stretnutie. Uh-huh. Že to je to, čo ma vždycky tak najviac osloví. A zároveň si aj uvedomujem, že to je niečo, čo Eh, si ja tam cítim svoje, že potreba takéhoto kontaktu. Ale dôsledne mi to príde aj zácne, že, že takýto kontakt môže byť liečivý. A z tej teoretickej časti je niečo, čo, mm-hmm. ťa, mhm. čo ťa vyslovene ako priťahuje, alebo čo máš rád? Mm-hmm. Uh, <laughs> špekulovať kombinácie uh, narušení. Uh-huh. Tak toto trošku vysvetlí, že, že čo ty uh, myslíš. Uh, hej, keď tie, čo ja viem, desenzitizácia retroflexiou, uh, eh, že keď to nie je také jednoznačné. Hej? mm Lebo na začiatku jasne dostaneme ten štruktúru, ten kruh alebo kopček a proste tak toto je a vyzerá to super jednoducho a potom keď začínam spoznávať jednotlivé časti u seba a, a u klientov, tak zistím, že to je veľa komplikovanejšie, tak ma baví akože tak aj intelektuálne si tam v tom hovieť a vyšpekulovať aj čo tam není, ale... Mm-hmm. A nie je to tak trošku výzva, akože ísť do, do, do takýchto ako m, mm, takých náročnejších, by som povedal, intelektovo náročnejších e, myšlienok alebo procesov? Mm-hmm. Nie, nie je to taká výzva trošku pre teba? Určite, a zároveň teraz o tom uvažujem, ale keď som s klientom a v tom procese, tak ma tieto veci nenapadnú. Uh-huh. Mhm. To skoro mi teraz tak beží aktuálne, že keď uh, už sa venuje tej záverečnej kazuistike, ktorú budem písať, tak tam, keď sa môžem akože takto vybúriť intelektuálne. Uh-huh. A, a tiež hej, mám potrebu to tak nejako spomenúť, že, že, že to je jedna z uh, taká pre mňa typická deflexia, vieš, že ísť do, do toho intelektuálneho a prešpekulovať. a, tak som rád, že v tomto s môžem aj dopriať. <laughs> že, že dostávam na to nástroje, že ako si prešpekulovať. Uh-huh, uh-huh. Hej, to, to dáva veľký zmysel a myslím mm. si, mhm. že to je jedna z takých častí gestaltu, ktorá to veľmi umožňuje. Mm. Že v tom, v tom ja napríklad e, vidím ako tú úžasnosť toho, toho smeru, že, že nie je to len o tej praxi, mm. ale že fakt ten smer dovoluje aj také naozaj filozofické rozhranie a dovoluje práve to špekulovanie, mm. ktoré popisuješ a to môže byť veľmi také výživné mm. v mnohých, mnohých smeroch. Hej. A e, keď sme, e, keď sme spolu hovorili o, tej, o, o tom výcviku a o tom, ako tam chodíš na tú dovolenku, tak e, cítiš sa byť e, súčasťou gestalt komunity? Určite áno. No, tej našej e, komunity uh, bicyklovej z nášho behu uh, jednoznačne. A keď už takto gestalt komunitu, tak vlastne jednu takú skúsenosť, ktorú mám, bolo z tej konferencie, čo bola minulý rok uh, v Čechách. Uh-huh. Uh, a tam som sa cítil ako súčasť komunity bolo to fakt pre mňa fascinujúce, že, že stovky štatistov sa stretli na jednom mieste. Uh, a tam som cítil tú takú komunitu spolunáležitosť. Uh-huh, mhm, mhm. uh-huh. A čo sa tam vlastne stalo, že eh, si sa cítil takou vlastne súčasťou tej, tej veľkej uh-huh. geštaltovej komunity, ktorá v Čechách na Slovensku spoločne je? Hey, Čo sa tam udialo? Hey. No, asi to, že som videl aj kopec takto študentov hej, z tých českých pomerov, uh, to, že tam boli aj naši lektori, ktorí nás zase zoznamovali s nejakými ďalšími ľuďmi. A že vlastne celá tá konferencia tých pár dní bol smerovaná len na tie geštatistické témy. Je, že, že aj iní ľudia, hej, sa tomuto venujú a týmto žijú. Uh-huh. Mhm, mhm. Že, že to bolo také rozšírenie, že nielen proste tých 30 ľudí, čo sme vo výcviku, ale že proste hej, desiatky ďalších ľudí sú niekde uh-huh. vo svete. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh, ja mám taký zážitok, alebo to, čo si ja tak vnútorne nesiem, že e, tá sila tej komunity je v tom, že napríklad sa necítim osamelý akoby mhm. nejaký osamelý ostrov, hej, niekde v tom terapeutickom svete, ale že, že ja vnímam ako dôležitosť tej komunity práve v tomto, čo si povedal, že, mm-hmm. že je spústa ľudí, ktorí sa dokážu stretnúť a dokážu fakt ako venovať niekoľko dní tomu, čo, čo všetci nejak ako žijeme, s čím pracujeme. Mm-hmm. To mi dáva zmysel. Mm-hmm. No a napriek, napriek tomu, že Eh, táto otázka by možno, možno, že mohla byť skôr pre ľudí, ktorí pracujú strašne veľa rokov s gestaltom, ale že čo sa ti podarilo dokázať pomocou gestaltu? Alebo čo sa ti podarilo dokázať s gestaltom? Mm-hmm. Mm-hmm. Taký naj, najbližší prípad uh, eh, ma napadol, taký najčerstvejší. Uh, že klientka hej, sa dostala do kontaktu sama za sebou a, a že stačilo strašne málo, že, že stačilo len proste povedať, čo vidím a, na nej a, a že potom si dovolila pustiť tú, tú kontrolu a, a obrany a, a ventilovala pocity a už sa to potom aj prebehu týždňov nabalovalo. Ale, ale keď si mám vybrať nejaký okamih, ktorý sa mi zdal, že bol taký dôležitých veď bolo práve to, že, že som len povedal, že, že vyzerá smutne, keď to hovorí. Mm-hmm. tak je to pre mňa fascinujúce, že, že ako málo stačí, keď, keď sú dobré podmienky. Mm-hmm. A čo myslíš tými dobrými podmienkami, mm-hmm. že skús to ešte nejako rozviesť? Taká nejaká atmosféra bezpečia mm-hmm. skupiny, ktorá volá a a aj, aj to, že ona chcela. Že, že som prišla na liečbu, že vnímala nejaké ťažkosti, akých možno vnímala inak, keď predtým, než som prišla na konci, že rozumela lepšie tým svojim procesom, a, a že bola ochotná riskovať a, a otvoriť sa. Uh-huh. Že stačilo fakt len málo k tomu jej pomôcť. Uh-huh. A keď to trošku teraz presmerujem na teba, že čo mhm. myslíš, že, alebo ako vnímaš, že ako ťa gestalt zmenil ako človeka, alebo ovplyvnil ako človeka? Mm-hmm. No, myslím, že som e, schopnejší sa viacej priblížiť k druhým, no, tak nejako priamo. No, keď ne, nemám to úplne pomenované, že čo presne všetko to obsahuje, Uh-huh. Ale to mi tak beží, že, že tá schopnosť sa nejako e, priblížiť. Uh-huh. Mhm. OK. Um, ďalšia otázka, ktorú mám, je, že uh, ako sa vnímaš ako muž e, v tej gestalt komunite? Mm-hmm. Myslím tým, že či, či vnímaš nejaké privilégia, ktoré máš ako muž, alebo nejaké výhody alebo nevýhody. Mm-hmm. Že ako sa vlastne vnímaš ako muž v tej gestaltistickej mhm. mm-hmm. komunite? Asi rovnako ako všetkých e, tých nejakých skupinách, ktorých som sa vyskytoval uh-huh. a, všade bolo uh, prevaha žien, či už na základnej, na strednej, na výške e, a, vlastne v každom zamestnaní, v ktorom som bol. a to, že ako to je. <laughs> Mm. No, neviem ti odpovedať. Mm-hmm. Hej, ako nemusíš dať nejakú konkrétnu hey. odpoveď. Hey. Ako beží mi, že asi to má nejaké výhody, asi mm. nemá, ale mm, asi poviem tak, že som nenarazil na nejaké problémy, prekážky alebo uh-huh. zase na nejaké úplne výhody. Uh-huh. Hej. Uh-huh. Super, super. A aké sú tvoje také najlepšie spomienky v rámci gestaltu? Uh-huh. Tak napadajú ma tie, uh, tie najbolestivejšie Eh, v tom zmysle, že, že zase tá hĺbka eh, a intenzita nejakých vecí, ktoré, nejakých podstav, ktoré som mal hej, potlačené, znecitlivené, hociaké, že keď je niečo za mňa vyšlo takéto, takéto jadrové. Uh-huh. Mhm. či už to bol strach, alebo hamba, tieto veci. Nie? Uh-huh. Mhm. Čiže vlastne rozumiem tomu správne, že hovorí, že tie, tie najlepšie akoby zážitky boli o tom, keď sa ti podarilo dostať zo seba nejaké hlboké pocity, o ktorých mm-hmm. si mhm. možno nevedel alebo nemal ich Hej. až tak ako uvedomené, zmapované, tak. prežité. Mm-hmm. Tak keď som objavil niečo v sebe také úplne akože buď neznáme, alebo hej, o čom som mal nejaký konštrukt, že nejako je, ale, ale ten zážitok, že, uh-huh. že bol intenzívny. Hej. A čo bola taká tvoja najväčšia výzva v rámci gestaltu? Mm-hmm. To môžeš kľudne zobrať aj v rámci výcviku alebo v rámci hey. tvojej práce. Hey. Ehm, byť systematickejší. mm V tom zmysle, že, že uh, nenechať sa uniesť niečím svojim intuitívnym a, uh, a tým, že že aký mám dobrý nápad, že takto to je, mm-hmm. že, že nechať sa uniesť tou svojou predstavou, ale uh, byť otvorený nejakým iným možnostiam, alebo uh, aj v rámci tých sedení konkrétnych, uh, akože udržať si aj aj, hej, že aj niečo také intuitívne za seba, ale zároveň použiť aj, aj ten systém. A čo vnímam, že sa ešte učím a potrebujem sa učiť, hej, že aby to nebolo úplne freestyle. Uh-huh. Mhm. A skúsil si niekedy, či už na výcviku, alebo v rámci tvojej práce ako psychoterapeuta, skúsil si niekedy proste ísť len tou intuitívnou časťou? No väčšinou to tak je. Áno. <laughs> Ale potom spätne si upracujem, že vlastne, aha, že o čom to bolo? Uh, že kde sme? Uh, ale hej, vnímame, že sa to tým časom a tým skúsenostiami, vedomostiami mení, ale to je nejaký môj bazálny uh, prístup, hej, že pôjdem freestyle a nejak to dopadne. Uh-huh, uh-huh. Len teda v tej terapii som nie len sám za seba. A keď, keď spomínáš e, v rámci gestaltu nejaký systém, uh-huh. tak čo rozumieš pod tým systémom? Uh-huh. Čo znamená pre teba ten systém? <laughs> Tie infekty, ktoré som si nabral vo výciku. <laughs> E, hej, ako sa to má a, a nemá a môže, nemôže. A, a, a sám neviem, však sám ešte fakt sa potrebujem učiť tom, aby ten celok bol väčším celkom, iným celkom veci ako je. Uh-huh, uh-huh. Ale strašne som rád, že, že si môžem zanechať tom, v tom celom akože kus seba. Alebo že to je nevyhnutné si zanechať kus seba, je, že, že si môžem vybrať, čo mi tak nejako sedí, pasuje Eh, alebo to postupne prežúvať, hej, že to nemusí byť len tu je tá teória, tak toto je a, mhm. a ideš, ale že tak postupne to zrasta, to ako to ja mám sám za sebou a, a nejaké informácie mám o geštalty, sa to tak nejako postupne prepája. Uh-huh. A čo si myslíš o budúcnosti gestaltu? Čo si myslíš, že, mm-hmm. že mhm. kam geštalt smeruje, alebo kam, kam sa uberá? Mm-hmm. Priznám sa, že nemám nejaký prehľad hej, o nejakých uh, aktualizovaných veciach, výskumoch alebo niečom podobnom. Uh, že ako je. Skôr je to mám ešte tak, že si najprv potrebujem dokončiť výcik, až, až potom sa nechať uh, uh, nejako ovplyvňovať tým, že čo je inak, alebo by mohlo byť inak. Uh-huh. Uh, takže úplne neviem, že skor, skorej aj môžem vymýšľať, že ako cez výskum a uh, neurobiológiu sa budú veci nejako overovať, ale tak nejako šípim, že, že v tom celom terapeutickom svete, že, že nejaké zjednocovanie bude postupné a že, že tie veci, ktoré fungujú v jednotlivých smeroch, takže sa budú integrovať dokopy. Uh-huh, uh-huh. Hej, čiže vlastne hovoríš o tom, že tá tvoja predstava o tom, kam gestalt bude smerovať, eh, je, že eh, sa budú viacej integrovať do gestaltu možno nejaké poznatky a praktické veci z iných uh-huh. psychoterapeutických smerov? Tak, a zase naopak, že iné smery hej, uh-huh. z toho gestaltu. Že iné smery si povedia, že ten gestalt nie je vlastne až taký zlý. <laughs> OK. Super. No, sme pomaly na konci, mm-hmm. a, ale mám ešte takú úplne, že poslednú otázku e, na teba, že predtým, než skončíme, že či je niečo, čo by si chcel ešte povedať, úplne na záver za teba, bez toho, že by som ako ti dával nejakú konkrétnu štruktúru, že či je hey. niečo, čo by si chcel povedať. Mm-hmm. Napadá ma akurát tak jedna veľa, ktorú som tak nieko uh, e, nespomenul uh, a cez noc sme mali aj tak my nejaký prvý kontakt, uh-huh. čo je uh, vlastne tá neziskovka Numor Stigma, uh, ktorá znamená tú destigmatizáciu uh, hej, tejto oblasti duševného zdravia uh, a na zážitky s tým spojené, že ktoré sú pre mňa také veľmi zdrojové. Uh, to ma napadá, čo by som chcel povedať. Neviem, asi nič. <laughs> Čo malo byť povedané? Bolo, hej, však nie sú to naše posledné slova. Tak. Ani naše medzi nami, ani, ani všeobecne. Tak, tak. A inak ja som rád, že si zmienil aj e, tvoju rolu v No More Stigma. A pretože to vnímam ako veľmi dôležitú uh, takú časť tej, tej práce s laickou verejnosťou. Mm. Vlastne je to taká, také združenie, ktoré naozaj, v ktorom sa snažíte destigmatizovať vôbec je. Mhm. psychiatriu a, a psychológiu. Je. Mhm. A vlastne zase nebyť gestaltu, tak sa k tomu nedostanem. Mm-hmm. Uh-huh. Práve, že e, tými zakladajúcimi členmi boli spolužiaci z výcviku, ktorí mi potom oslovili na, nejakú výpomoc a som si zapojil tak na pomoc. Super. Ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si si našiel čas mhm. a že si ho venoval tomuto projektu. A naozaj e, chcem tak ako parafrázovať, že verím tomu, že to nie je naše posledné stretnutie. mm A, a že sa teším, keď sa, keď sa uvidíme. Hoci na akej akcii, tak mm sa budem tešiť. Podobne. Ja ďakujem za priestor. Díky moc. mm Ahoj. Čau.